la deserto nutras la arbaron. En la naturo trovigas vere curiosai fenomenoi. Ciu povus pensi che existas grava ec essenza relato inter la Sahara deserto cae la Amazonia arbaro. Ien usonai sciencistoi en NASA antau nelonge trovis intiman ligon inter tiui du tutte malsamai regionoi. Plantoi besonas fosforon kiel nutrajon, gi estas nepre necessa. En Amazonio ne existas tiu elemento en sufficia quanto por nutri la grandan quanton da plantoi. Cio do ocasas? Ocasas che in la norda regiono de Africo, in la deserto, ofte formigias fortegai, vastegai, sablo stormoi. Multai tunoi da sablo estas blovatai in la atmosferon, cae pro la forto de la vento flugas miloin da kilometroi au la occidento, ie granda altezzo super la mar nivelo tiui sableroi attingas Amazonion. Felice, tiui sablonuboi nuboi estas tre riciai je fosforo. La arbaro dancas. La tuta fenomeno, kiu ripetigas regule, estas documentita per satelita filmado. Gi estas vere bela fenomeno, sed faculoi mal tranquilligas pro la climata e shangio en la mondo dum la lasta iardecoi, ili timas che la migrado de fosfor hava i nuboi el africo al americo suferos ian perturbon tio recte en la arbaregon kai seque la planedan sanon amazonio estas unu el la plei granda arbaro en la mondo gi covras pli ol quin milionoin da quadratai kilometroi cae nau landoin. Sesdec procentoi el tiu arbaro trovigas en Brasilo. Gia amplexa biologia en havo ancora ne estas tute conata. Gi estis electita kiel unu el la modernae naturae mirindajoi en la mondo. UNESCO declaris gin monda tresoro. Sia vice en la nordo de Africo, la Sahara deserto covras areon de pli O nau milionoi da QUADRATAI kilometroi, kio estas grandezo comparebla al la tuta Cinuio. La nomo Sahara en araba dialecto signifas deserton antau multe miloi da iaroi, tiun regionon occupis granda arbaro, cun amassego da vivai estagioi. Tio clarigas cial, gis nun, la deserta sablo estas mixita cun fosforo. Observante tian fenomenon, oni ja havas la impreson che nia planedo estas vere vivanta organismo.